chochote kile أي نعد عليه الأشياء فإذا أرسله مثلا بثلاثين درهما ليوصلها إلى مكان أو لشخص أو يشتري بها فإنه يعدها عليه ويقول هذه ثلاثين kimtuma yule mtumishi wake akiwa yompa pesa amwambie kuwa hizi pesa nakupa wewe ni kiwango fulani mtu aweza kushangaa kuna faida gani ndani yake kuna faida kubwa sana ndani yake si jambo la kudharau au na kutuma upeleke haya maembe kumi kwa jirani yangu fulani pelekee asikie wasema ngapi kumi وفي هذا الختم فائدتان katika huku kuhesabu kumhesabia kuna faida mara mbili إحداها تتعلق بالخادم والأخرى تتعلق بصاحبه موجة يفنغمانا نايد مفنكازي نايد يفنغمانا نايد منيه مميت بوس إلبانا علي مواجير إلبانا أما المتعلقة بالخادم فإذا إنا فنغمانا نايد مفنكازي نايد فهي فهي أن يصان عن الذنب فلا تحدثه نفسه أن يذنب أن يذنب ni kumhifadhi yule mfanyikazi kutokamana na makosa na dhambi isije nafsi yake ikamhadithia katika kufanya kosa liannahu in adhnaba fadhambuhu makshuf sababu akifanya kosa sasa kosa lake litakuwa liko wazi dhambi yake itakuwa iko wazi lianna umura man ya'malu indahu madbuta ya'rifuha daiman bil'adad sababu yale mambo anayoyasimamia yule bwana wake alimpa ile kazi yajulikana daima kuwa ameyadhibiti kwa idadi bimaana kwa mfano umempa pesa ukamwambia hizi ni elfu ishirini zipeleke kwa mtu fulani hawezi kuiba fahamu sababu ajua nikipunguza elfu moja ikifika kule itajulikana kumepungua umefahamu vizuri na hata nafsi yake ikimwambia uvute moja huko atasema nini lakini mmeambiwa ni ishirini kwa hivyo yule bwana iwajua ni ishirini na kule atafikisha salamu kwa zinazofika ngapi ni ishirini zikihesabiwa zikiwa kumi na tisa itakuwaje mtaonekana wazi kuwa mimi nimefanya nini mmeiba kwa hivyo umwambia moja mbili tatu ngapi hizi kumi ongeza moja mbili ngapi hizi ishirini mwenziona ishirini azipeleke ataiba mwanzo nafsi yake itamwambia aibe kweli hapo sababu yajua kila kitu kimedhibitiwa kwa hii ni faida kwa mfanyikazi kuwa itamweka mbali kabisa na nini na dhambi ya uizi atajiondoa kutoiba kwa sababu akiiba ajua nitajulikana jambo langu makshufu بخلاف شخص لا يضبط الأمور أو لا يضبط الأمور kinyume na mtu ambaye ha hadhibiti mambo yake la yudhbitu al-umur wala yakhtim wala yantabih laha wala hisabu wala hajui yatanabai فإذا كان في الخادم شيء من التوجه السيء فإن نفسه ستحدثه بالاختلاس ikiwa yule mfanyikazi ana tabia mbaya mbaya basi nafsi yake pale ndio itamwelekeza katika kuiba kujepa lianna man ya'mal qala lianna man ya'malu 'indahu la yadhbitu al-umur sababu yule aliyekwake afanye kazi kwake hadhibiti mambo kwa na kuiba sahali na ndio maana ukaona kuwa wale ambao hawadhibiti hisabu zao vizuri katika kazi zao mara nyingi huibiwa haswa akiwa yule mfanyikazi si mwaminifu pesa zawekwa tu kuna jisanduku kubwa hivi kila akiuza abwaga pesa pale ndani ah nenda kaangusha hizo pesa hapo ndani yule angusha avuta tena mfukoni ndio na shughuli zake hajui hadhibiti idadi pesa zenda tu hivyo bila ya kudhibiti na yeye ndio atakuwa amechangia katika kumfanya yule mfanyikazi awe nani awe mwizi kwa sababu hadhibiti kitu واما الفائده المتعلقه بصاحبه kuna faida imefungamana na yule mwenyewe sasa فهي ان لا يسيء الظن بمن يتعامل معهم سواء alkhadim au ghairi itamfanya mwenye mali asimdhanie vibaya yule mfanyikazi sababu ikiwa kwa mfano umemtuma ukamwambia hizi ni ngapi ukamhesabia 30 peleka haya maembe 30 mahali fulani kifika kule wampigia simu yule unayempelekea maembe afika ngapi 30 imehesabiwa 30 hivi kweli wewe utamdhania vibaya mfanyikazi wako wakati wewe ukitoa ni sawa hisabu akifikisha hisabu iko sawa hii itaondoa nini so dhan kwa yule mfanyikazi wewe utasalimika kutokamana kumdhania vibaya وهذا يستفاد منه أن من الخير للمرء أن يضبط ما عنده كيفا وعددا حتى لا يسيء الظن بمن يعملون عنده hapa tutapata faida kwa ni katika kheri kwa mtu kudhibiti kile alichonacho namna kilivyo na kwa idadi yake ili asimdhanie vibaya yule anayefanya kazi kwake wala hapa hakuna ubakhili kuna baadhi ya watu salala ahesabu kila kitu ndiyo sawa kwa yule mfanyikazi muhesabie ili yeye afaidike kuwa asiwe na tabia mbaya na wewe ufaidike usimdhanie vibaya hivi ndivyo ulikuwa salafu ukifanya na ikiwa hujui namna kile chako kilivyo na idadi yake ilivyo yaweza kukupelekea wewe kuwa na suu dhann mara ngapi kuna wakati imetokea kesi kama hivi ya gari mtu amekwenda kupeleka gari yake mahali atakaitengenezwa sasa hajadhibiti ile gari yake vile ilivyo gari ikatengenezwa akamwambia njoo uchukue gari yako Nasema hii gari yangu kuna kitu fulani hapo naona kama hakiko. Na wale mafundi ni waaminifu kikweli. Akamwambia la gari kama hii huwa haina kitu hicho. Si kama mingine. Nasema mimi naleta gari yangu inayo. Kumbe haja dhibiti namna gari ilivyo mpaka akawatuhumu wale mafundi kuwafanya nini wamuibia waona vile inavyotokea wamuibia wale mabwana kwamba sisi tutakuchallenge nenda dunia nzima kupata gari kama hii ina kitu hicho sasa hivi tutakuwekea na hapa akaingia kwenye simu yake akaazirika bwana kila kitafuta kumbe maskini yeye ndo halijui ile gari vile lilivyo sasa huku kutoa pole aona manake ametoa maneno machafu hapo kutoa pole ajui atoe pole vipi kwa wale mabwana na huku amehakikisha kumbe sivyo vile alivyofikiria maana nini na kutodhibiti kuanzia mwanzo mtu akudhibiti kaifan wa kamman si upande wa idadi peke yake na namna kile kitu chako kilivyo muhimu ufahamu ili usije kumsingizia mwenzako jambo ambalo hana kwa hapa kuna faida pande zote mbili kuna faida kwa yule mfanyikazi kwa yule mfanyikazi hawezi kujihadithia nafsi yake kufanya nini kuiba sababu bwana dhibiti kila kitu kadhalika kuna faida kwako usije ukamdhania vibaya mfanyikazi na hii faida mara mbili قال <clears throat> حتى لا يسيء الظن بمن يعملون عنده ومن يعملون عنده لا تحدثهم نفوسهم بالغلط لأنه يضبط ويختم سأقول بانا يوذبيتي ما يوى jua ile idadi kwa hivyo wale wafanyikazi hawawezi kufanya لأنه يضبط الأمور mambo yake yote ameyadhibiti ameyaweka vizuri kabisa na hii itakuwa ni salama kwake yeye na ni salama kwa wafanyakazi قوله كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كل هذا من باب ضبط الأمور ومعرفتها yote haya katika mlango kudhibiti mambo na kuyajua fa in kana makilan yukalu ikiwa ni kitu cha kupima ampimie mfanyikazi amwambie hii ni kilo moja nakupa peleka mali fulani hizi ni kilo mbili aone zimepimwa wa in kana ma'dudan yu'addu فتضبط الأمور ويكون التعامل مع الخادم دائما مضبوطا na ikiwa ni kitu cha kuhesabiwa idadi hisabu idadi yake hata mfupa wampelekea jirani yako nyama mwambie mmetia vipande vya nyama kumi hapa nenda kavipeleke mali fulani akachomoa kimoja kaenda kuchoma weweza kuona ni kitu kidogo leo itaanza nyama kesho pesa shukuto mwisho TV zitakwenda na friza nyumbani naona umekwenda safari ndogo vimemwacha ameitisha pickup kama wagura jamaa waweza kuona mwenye nyumba agura kumbe asaidiwa kusafisha nyumba yasafishwa na ndio umoni tena nyumba ya kama kwa mganga hamna chochote hamna kitu wajua hakuna watu matapeli hapo kwetu kama waganga alafu hakuna watu maskini kama wao <laughs> tapeli alafu ana chochote sasa usije nyumba yako kageuzwa kama hao matapeli haina kitu inatokamana nini tabia mbaya ule mzoesha wewe mwenyewe alipokuwa afanya kazi udhibiti mambo yako kwa hivyo daima unapoamiliana na mfanyikazi mambo yako yawe yamedhibitiwa sawa sawa قوله كراهية أن يتعودوا خلق سوء أي الخدم حتى لا يتخلق بخلق سوء isije akabeba tabia mbaya yule mfanyikazi لأنه إن وجد من يتعامل معه لا يضبط الأمور فلربما دعته نفسه إلى خلق سوء sababu akiwa ampata mtu aamiliana na yeye hadhibiti mambo huenda nafsi yake ikamvutia katika tabia mbaya imma sariqa au ikhtilas au shay min hadha kamvutia katika kuiba au kujepa polepole avurute tu mempa pesa shika peleka hii kisha peleka kule yule mtu akwambia hizi pesa zimefika kiasi fulani badala ya 20 zimefika 18 wamwambia yule mfanyikazi ah wewe vipi asema ah, unipa hivyo hivyo mimi ipo hivyo ulivyonipa kwani nzipata kwani siku ni bahasha bahasha sizauzwa dukani kwani atapungukiwa nini yeye akinunua bahasha ya shilingi tano anaiba elfu mbili umeelewa muelewa sanjishindia au kwa ile basha iko vipi iko hivi enda dukani anunua basha kama ile ile kisha ikata punguza zile atakazopunguza aziregesha vizuri aibana vile ulivyoibana wewe tena aweza kuitia na glue aswa ishike vizuri kisha kuulize muulize kwani hakuipata kwenye basha imfungwa vizuri ni bwana imfungwa vizuri basi nafikiria mimi ndo ninakosea kumbe hakukosea siku nyingine pia aone hivyo siku ya tatu mwisho atafanya nini ah huyu jamaa yafanya nini aonyesha aonyesha aniibia lakini bado hana uhakika kwa sababu hadhibiti lakini lau kama angelikuwa yuadhibiti tena muhesabie mbele yake siku usema kuwa sikuona ukihesabu ah moja mbili tatu hizi ishirini waziona eh tia kwenye bahasha funga peleka billahi alaikum unaweza kusema impungua aweza kusema mpungua eh si tulihesabu pamoja ili kwenda wapi sasa we mwizi si bahatishi we umeiba hiyo itakuwa iko wazi amruhu makshufu lakini beba beba hivi tena mfunika funika hapeleka bana tampelekea kule hata ukamwambia ni ishirini hizo bila ya kumhesabia aweza kuvuta akasema mimi sikuziona zikihesabiwa wala sikujua wewe mwenyewe wajua mimi nimepeleka vile vile ulivyonipa kwa hapa kuna umuhimu sana katika jambo la mtu kudhibiti kudhibiti jambo lake haswa akiwa amiana mfanyikazi isije akamsukuma ile mfanyikazi katika kuanza tabia mbaya wa qawluhu au yadhunna ahaduna dhanna su'in ay faqad yakunu al-khadim bari'an wa man yata'amalu ma'ahu la yubtu al-umur aizekana kwa ile mfanyikazi ni msafi yuko innocent si mwizi wala hajafanya chochote na yule jamaa aliyempa kazi aliyemwajiri yeye ndiyo hadhibiti mambo yake ثم قد تحدثه نفسه يوما فيقول لعله أخذ لعله سرق لكونه لا يضبط الأمور siku nyingine uweza yule yule bwana akajizungumzia tu nafsi yake labda umfanyikazi anaiba labda amepunguza kitu labda labda sasa hizo labda zako ziondoe kwa kudhibiti ukidhibiti hawezi yule kuingia katika tabia mbaya wala wewe pia hautamdhania vibaya mfanyikazi wako si umeeleweka mpaka hapa kwa hivyo katika yale mambo ambayo yatakika muamala baina ya mtu na mfanyikazi wake mojawapo ni hili la kudhibiti mambo wa an salman qal inni la a'uddu al على خادم مخافة الظن سلمان رضي الله عنه na huyu ni sahaba asema mimi mpaka mifupa pia naihesabu na muhisabia yule mfanyikazi kuogopea nisije nikamdhania vibaya nisije nikaingia katika dhana mbaya na mfanyikazi wangu والعراق جمع عرق وهو العظم الذي أخذ منه aktharu lahmihi yani ni mfupa ambao umetolewa tolewa nyama umebakia ule mfupa waita dogo mitu kwetu ama mifupa ya supu ile ambayo wewe waweza kuiona ni mifupa pia huyu sahaba alikuwa kihisabu pia hisabu kwa nini aogopa nisije nikamdhania vibaya sababu shetani huko waweza kumpa peleka kule kisha muda mrefu afanye ile kazi umwona mwenzako amenona nona ah ujamaa yeye ila nini ile mifupa <laughs> apika supu akila nini mbona yuko hivyo badilika badilika alikuwa yuko hivi shetani afanya kazi kwa nini hivyo bwana hapa mmetia mifupa ishirini moja mbili waiona 20 haipeleki akipeleka kule inshallah hata ukuuliza kule yeye ataogopa kuwa yajulikana idadi ah mzee yule bwana tena watu tu mzee madevu bwana do mpaka mfupa hesabu lakini si ndo salama salama kwako wewe usidhaniwe vibaya na ni salama kwako wewe pia usije ukawa na nini ukafanya tabia mbaya ya kuvuruta vuruta na wewe ukitaka kujua hizi tabia mbaya baadhi yao wanazo wewe angalia hapa kongoea tu sokoni jamaa hubebeshwa wale mahamali wale hubeba viazi hubeba tuseme mihogo hubeba tomato vitunguu kuna sehemu pale wakifika huwa wafungua fungua yale magunia kisha wavuruta vile viazi kilo moja mbili kisha washona kisha kwenye mfuko weka kando mimi nishaona mara ngapi tena wakifika stadium pale kuna sehemu maskani pale stadium moja pale ndio waegesha mikokoteni pale waki wakivuta vitunguu na nini na kila kitu vuta pale jamaa za kutengeza resheni yake ya wiki nzima pale kila siku lakini wao huuza wengi wao huuza alafu walevi walevi na nini almuhimu utamwona iwatoa pale akimaliza kutoa iwashona vile vile lile gunia kisha yapeleka wewe wajuaje wewe wajuaje kama alitoa pale lakini ungemwita njoo njoo njoo wataka kazi ya mzigo eh? ah weka juu ya mizani na yeye kwa lile gunia waona ni kilo ngapi kilo 90 basi kule wendako kuna mizani pia ukifika iweke kwenye mizani kilo 90 ikifika kule kwenye mizani kilo 90 ikipungua jamaa huko wajua kuwa huyu bwana ameiba hakika kuwa mwizi sasa mimi naonyesha mifano ambayo kweli yatokea ambayo tunaona kila siku mtu hujepa na aishi maisha yake ya mwizi tu mbali na kuwa iwalipwa kwa ile kazi anayoifanya kisha iwamuibie yule mwenye ile kazi mwanzo hapa kwetu ndio la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah siku moja amekuja ah hapa anaambia bwana nataka mfanyikazi kazi yake itakuwa yeye ni upande wa pesa kupokea pesa na hapo ndo paogopewa kwenye hoteli ama kaambia sina kuisaniza kwa wale wale wanafunzi pale watakuwa waaminifu naambia wanafunzi sima kashia mbona atakumshukisha hadhi atakumshusha mpaka umfanyikashia mwanafunzi ah, ah, hakuna wanafunzi hao labda waje wasikilizaji wasikilizaji si mwanafunzi nitakwambia hivi lakini sina uhakika bwana mmoja ameingia katikati hapa niko hapa msikitini mimi naye mtu kamgeukia hivi nikamwambia mwaminifu unamsikia wanauliza nini mwaminifu we huoni nakwepa nimpeleke nani aweza kutoa dhamana leo kwa mtu yote kwa umwaminifu mmoja nionyeshe kuwa yeye aweza kutoa dhamana kwa mtu leo kwa huyu mwaminifu usina shaka naye nani ngumu sana mpaka yule mtu umeamiliana naye ukauona ule uaminifu wake wewe usione kuwa mtu yadhihiri mbele yako kuwa aweka ndevu avaa kofia nzuri nisfu saa aswali mashallah vizuri ukafikiria ndio yuko hivyo hivyo kwenye kazi eh? nawaambieni hivi kuna wakati kulivyokuwa kunchache ule khariji Usama hili ikawa kila mwenye ndevu aitwa Usama Usama <laughs> nimekwenda kumtembelea sahibi yangu kazini namwona mwita mfanyakazi mmoja Usama tu Usama tu Usama tu nani Ah, ah asema hapa na Usama wani nilifukuza Usama wani yani namba wani yani amemchukua kazini jamaa mfanyikazi mfanyikazi umeita Usama Usama kwa sababu ana ndevu sio jamaa asema aliiba huyo aliiba huyo mpaka akija kimgundua akamfukuza akaenda kutafuta mwingine pia akapata hivyo hivyo jamaa na ndevu zake mashallah akaitwa Usama tu sasa wale wafanyikazi wafanye istihza wasema Usama wala alifanya kazi ngoja umuone Usama tu naam Usama tu pia akafanya ile ya patuan vile vile na ukimwangalia sura mandhari yake mashaallah sala sala sala ikiadhiniwa kazi sala enda kazini wallahi alazim wewe huwezi kudhania kabisa na hadha khain ma tadhun ameweka dini kujihifadhi yale mambo yake anayoyafanya aweka dini na mandhari ya dini kuwa ndiyo nafasi yake ya yeye kufanya kazi kama hizo sasa ujamaa yaje kulalamikia da ndio nasema utamwamini nani kabla hujaamiliana naye jamaa sema ah, ah siku hizi watoa kama 70 60 70% guarantee ah, ah. wewe ataka mwenzako aibiwe wewe ataka mwenzako aibiwe usikubali wewe mtu akwambia anataka mtu mwaminifu kazini kaa kando kimya haswa nyinyi tulab alilm sisi mara nyingi tumdhania kila mtu kheri sababu huwezi kudhania wewe unaona vile wewe huko hivyo wadhania ana ah, fulani hawezi kuwa hivyo a ah, a ah, chunga sana yule yule ana neno yule chukue ngoja tengenezo yule mtu kisha aje kuambia ah ndio rafiki zako wale waona sasa waje kujaribia jina kwa tazkia umeitoa ya mtu ulikuwa humjui wewe mwanzo nikuulize wewe ulifanya biashara lini wewe yule mtu ushafanya naye biashara bado ushasafiri naye bado ushaishi naye nyumba moja ukamwona vile yuko bado basi achana naye eh. usijiingize mahali ukajitia izara huyu sahaba sema mpaka mifupa mimi nahisabu mifupa tena ile ishatolewa nyama أي إذا أعطيته قطعا من اللحم ليوصلها فإني أعدها مخافة الظن nikimpa ile mifupa ipeleke na hesabu moja mbili tatu ngapi hizi kumi ngapi kumi na tano ishirini haya hii mifupa ishirini kampelekea yule bwana pale fulani naenda kumpelekea huyu bwana akiwa iwajua kuwa imehesabiwa ni ishirini ajuazi nikifika kule pia tafanya nini pengine isihesabiwe lakini kidogo itamzuia yeye kutoka maana kufikiria kuchukua kitu kwa usilete visa vya Usama wan na Usama tu yote yaje kwa nini usipodhibiti usipodhibiti idadi yako na namna kitu chako kilivyo waweza kupelekea yule mfanyikazi kuwa mwizi akuibie ama upande tena huyo mwizi ndio yule ndio yuwapinga kabisa aweza kuletea watu wengine waizi pale kazini fulani yule ama aweza kulalamika yeye ndo anaibiwa hata hapa pia kwa wanafunzi kuna wengine tuliwashika wezi namna hiyo kila mimi nikitoka hivi jamani fata na mimi sipendi kufuatafuata na wanafunzi wakati nina shughuli nyingine yaje kuna nini naibiwa bwana naibiwa mimi naibiwa bwana naonewa hapa mimi naibiwa unaibiwa nini bwana naibiwa kanzu mbili tatu sijui ah jamaa basi mwanafunzi pia aibiwa kanzu bwana ah njoo bwana saa nyingine inabidi utafute ziko wapi kanzu zingine pengine utoe kanzu zako sio achukua hizi bwana vaa kiasi cha kupata hizo zako tuzitafute sio nyingine unaibiwa nini pesa ngapi shilingi 500 ah. jamani hapa naweza kuwagombeza hapa mpaka mkashanganyi kwa nini fulani anaibiwa na nyinyi mko hapa sasa jamaa waangaliana kumbe yuala timing jamaa asa siku waje kusikia mwingine na mwingine anaibiwa wasema do victim wamezidi huyu anchanganywa na wenzake wawili watatu wote wanaibiwa kumbe ulikuwa watengenezwa yule si yule mdhania si ndio ndiye naombieni kweli wallahi mambo yafanyika yafanyika kila mahali hata baina yapo popote popote yafanyika kwa pale kazini unaweza kumwona mtu mmoja jifanye endo kimbelembele ukimwona bwana akikuona basi salamu aleikum vipi hali eh, ushaswali jamaa uwai eh, mimi pale huyo huyo huyo huyo huyo he mwambie mimi pale kumbe sasa hii yote iwajenga nini ajenga bia wewe udhanie kuwa mashaallah mtu fulani hadha amin na mtu wa ibada na huyu yuko mbali na mambo ya wizi wewe ukija kufurahikia kumbe unafanya nini yatengeneza mazingira ili akipiga dharba ma tadhun fulana hadha eh wa fula fulana hadha eh, huyu ndo afanya hivyo eh huwezi kudhania sha kwa hiyo kudhibiti mambo muhimu sana kudhibiti mambo muhimu sana والله المستعان نكمل ما تبقى إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك إليك بارك الله فيك